itxu eman doka. Ingun. Zer nahiako, itxu alamando. Ez bata ez bestianik, itxu eman doka. Utsumandokan aste juntan, Charles Bidegein aipatuko teiku hartzain munduko ofiziuak. Peio etxeverian txartek beti bergaltua ekin zertako independentista Hernanin eta ez baiunan karia hortan nazioak agertu beno lehen, kistitarsunak lotzen zutiela gentiak aipatuko deiku eta inaute txamendik be kantagintza dela eta garrastara kantoia nulas sortu den. Tchumanoka Hashgitin Egun Euskal Herriko kronika bitxietan Pedro Enrique Ibarreta uhagon Hagon delakua zitzeginen dugu. Bilbotara zen, mila sortziehun eta beroita himetzian sortia eta mila sortziehun eta lautan hoita hama sortzian hila. Familia burges handiak, osaba bat bilboko aizapez eta beste bi bankuetako bu beheguzaita aldiz Isabela bigarena ereginaen idazkai. Ez behartsu bat hotx. Hatik Enrique Haurak etzian mundu hoi maite. Diotenez tipitan soho eta ereka bazteren gainti laketago zen bere hautzarro bukolikoak taflako bat bildu zian, hiu geren karlistada piztu zelaik. Bilbo etengabe bombardatuik zen, gentiak sotoetan gordeik ahal bezala bizi. Enriken aita kordian delibiatu zian etzela haru baten garapen erako lekuik egokiena. Itxasuntzi batetan ezai zian haura, bordeleko bidia hartu eta huna lauzpabost urtez potiko gaztia ikusten dugun batian mondo marzauen frantsesaren ikasten, bestian Londresen inglesaren ikasten. Karlistadak urhentuik, basterak berri zampletuik, Pedro Enrique Ibarra uhagon berriz Bilbo aldialat agertzen da. Behetxekuek geo ospetsu baten nahiz, Guadalajarako militar eskolan ezarten die. Hamar hilabetez, pazientziatu onduan, gue gizon gaztiak lekia hüsten du ez zaio disiplina gustatzen, ez eta eskolan klase apaletako ikasler egiten dien trufak. Gainera, gaitziko gada. Egun batez, ez da mingar baten ondotik, duel delako batetan parte hartzen du, tio bat sorbaldan hartzen, eta eskola utzi beharko du. Zer egin, garai hartako euskaldun hanitz bezala, amiketat badua, Argentinat. Han, jaikitzen haidien tren bidetan geometro lanetan aida. Hautzaroko erreka bazterak eta natur zabala berri zara goguala jiten zaitzua, nurdaki. Lana utzik, behoguz badua Argentina zabalaen eksploratzea. Bena, radaretaik galtzen da, ez da habo beheberik. Puma batek jan liokielako elhia hedatzen da. Ordian, ehortzeta meza ospetsuak eginak dia. Argentinan, Madrilen, Bilbon, benakigu gizona uste beno zailago da. Egun batez, nuntipaitik, berriz ara agertzen da. Bena ara badua aventura bilha, Brezil, Uruguai, urretxerkada bil. Ez du hatik ez eta pipita bate edienen. Ordian, kubat badua, han gerla beita, eta chasor de prim behurtzen zaiku. Ez ofizio hobena lagun egiteko üskutik suiak hartuik bezala, hantik presakalekia hüsten du. Bolivia alat badua oaikuan, entzunik han bazela pilku maiu izeneko ibai ez ezagun bat. Kortesen gisa otsesko eldorado berri batek buia ere zeionez nurdaki. Dena dela, etzian dudaik han urhe edien entziala. Begizako ekspedizione tipi bat plantan ezaik, hunago egizuna berriz, Suge, Puma, Kaiman eta Indianoen artian galduik. Gei goxetia. Azken zakurak janik, ekspediziokuak galduik dabiltza oihantianetan. Indianoekin bueginik, Pedro Enrique Ibarreta haien bahitu nahiz aida. Zen eta badu be plana. Bahitu eta Europan salduko dutu, zirkoetan behustez. Bena indianuek ez die be plana ber begiekin ikusten. Be bahiketa lanetan bazabilala eta, egun batez, indianuek gainia hartzen diote, bea eta be laguner. Lagunak salbu batzen balin badia, Pedro Enrique Ibarra mazakalduz ehoi dateke. Eta janik, umen. Gordinik, ereik, egosik, potofugizan, plantxan, nihurkestaki ze rezetetan finitu zinbe bizia. Mm, mela ikke... Lukanka horrek, ez dikaski piperik? Men... Men ez dikaski gatzik, eh? Perreta gu eguerdiko eman kizun berria Osagari kronika, ekonomia, ahomizko istoia, egin bako txeko kumita Ahatze gabe... Jokiak! Bo, bo, bo, ezakalako eh, eh, guerra! Eh, bo, eta beste sorpresa hanitz Eta? Beaz, egunoz eguerdita oen bako txartin, duztu diazta... Charles Wiedegain, Kisses Hits. Kisses Hits. Kisses Charles hartzain mundi alat? Erran diteke bortiare itxasua bezalakoa dela, urrun, zabal, bazterira bekoa, eta dola hemen entzuten ituen kostaldean, bazela aina itxasuntzian, eta aina zen lomuz gazte bat mutil lana iten zuena. Aina? Aina, ba. Erdabazen, ebi izi ania. ez ere, hula mitzu da, honu, ania. Eta bestalean ere bai, Eh? euskal eh, izan bat? Ba, ez eh, da ditu. erabilia behintzat. Enute e, ania izena den. Eh? Erreteko sehi bezala, ez da bezala, nomait. Laura susa, oito... Oi, Neskak? Bai, Greziaren mutil gazte ba, eh, hoik bai. berabitzen, barabilak bai. uste. Ez dakit. Aina hemen zueten dut, ebana, eh, jakin dut ere, delako olhan mendian, behaz, hori da untzi bat bezala, hor, uh, ere moan, eta hartzainan artean batzela batzutan mutil gazte bat, eta beste batotsa bat zuen bere lana, razna itia, uh, mm -hmm. ostu, isti, oizkiu eta Eta delako mutilak egin behar zona zen joan eh, iturrirat eta antik ura olara eh, ekarri behar zuen. Eta lehen ere etzen beti horberian, eh, hori ez zuten. Eta, eta urat badu bertute, badakiru mitologian ikusitan, urat badu zerbait berezia, eta anitzetan entzon dut, siberoan, liburuetan adertzen da, dendaletxeten ustez aipetzen du, frantzesez, eta eit, eta nornaik entzon dut, nit entzon leku anitzetan, montorin bazen remontarriti bord, eta eskoazan diat, internetet eman du haren historioa entzuten alda, izidari eskora ona, ango izbatzunit istitut ezagutzen, eh, eta hasten da egen ez, uturri hua eh, eh, inobre urrun, ez biziti urrun. Enoak mazeko eba lima, inobre? Inobre da edo zan, tadit, no, ba, anitz. Ba, inobre, lukera erreten dugu ban ez biziti. Eta beste bat izan noen, nola detzen da, bidera justegu zentaiara zin, bat zen jauna, Dominika, Dominika hila da, aspagan, hatere, bat olaha anhaun hori hilian. Eta hatere kontatu zautan historioa. Eta zer zen, mutikoa joaten zelait ur seka, bat zuen zehu bat, balde bat, eta jiten zelait, olan sartzen zelait, erran behar zuen Dominus eta Elizabeth. Eta beste erreten zuten Benedik Amuz. Arantzu, erantzutzia, arapustia hemen berzen. Dene kontatzen dautate, kasu, basusun arzain bat biziki seberu, biziki, larderia zuena, eta biti haien artian, mutikoa sartzen bali marzen, hori <laughs> errandabe, ura arzen, balde hori arzen, eta rat, izurzen, hur hoi ez dut saen. Ütsül hadi, ait. Eta joan behar zen berriz seka. beti historioetan bat zen nokbait bidean erreten zuena, bo, hori dut egan behar, sartzean dominuz. Eta hori da, nik oprenitzen dut, iniziazio edo aprendizgoa bezala. Baina, anitzetan entzun dut, eta bitxi dena, manesaldian ez dut entzun hori. Eta hartzaingoa eba zelaik? Bai, bai, bai, bai, bai. Abilua, beste ezagota baten txerka. Eta Orduan, edun batez aipatu bainoen hor uh, eh, bortan atean bazela alartze, hor xartze historio, hori hote zen edo ura beneditatua, ez, ez, baliatzen zuten, ez dati sobera zertan den. Rito bat, rito de passage, bai, frances. Rito de passage erdem eitzuten, ezin da hobiti erran hor. Eh? Zergatik, eta siberuan zergatik, eta bestetan ez, Ez dakit, baina entzun dut anitzetan. Eta hoi zea eh, Sibiuan bestaldian den e, Nafar alde eh, eta hola, ez duk aski euskal? Heniz izan, jo ikusten da behaz uh, latinez mintzo pixka bat, eh? <laughs> behiz iti <laughs> elizako eta mesako mintzatzeko manerak. Nola zen hori, uh, Dominus? Dominus, bizkun bazen eta Dominus, Benedikamus. Eta oso afea sei urra zia. Ah, ba, ba, ba. Eta denak erretan ez egiten, ale, berriz, joan, ahot. Hostatietan sartzeko egin eh, egeralukeko? Eh, bai, baina uste dut sartzen zilela ize, eh, hor, mm. deus egin nabe. <laughs> Ate atzian berdin. Ichi adi musika mankizuna asteak gauetan bederatzietan Biziki maite isi Larun bat gauetan aneketan Eta ere Ikande gauetan zazpietan oh, Eta bai Asi nahi, zerbait zentetzen Arruan Adi Tres, dos, Sonido Latino Gauda larun batra Su ematera, tera eta titi ere perquè m'ha amat la moral del masso i balla. Jo vull entrar al teu cavall de Troia, la lengua mana figa cul i polla, i no, que un osso no va bossos càmpora, plaer i autodefensa i llibertat. Eta zurekin goxo goxo egon nahi dut, nire desio dena bete nahi ditu. Eta zurekin pornografia nahi dut, nire desio dena bete nahi somos Yuchu a la mano Yuchu a la mano Es bata es bestia Nik, nik, nik Yuchu mando pa Peio etxe berrian txart beti hie eh, purkoa eto endepanantista ernani e pa bayon liburuiaren bermea egela heben eta bara-bara. Baionako estatu goxo batetan, kampuan, ekiaikin, ordean nazio, egun ezagutzen dugun nazione ideia hoi, ez da uano, ez uano sortuik, loratua edo sortuik, eta e, nazioak lotzen baino gehiago, beste zerbaitek lotzen du orano eta jentartia, giristin otarzuna e, horrek zer, eh, zer ondorio badu konparatzen bada gaurko nazion, la nazion eta eta eh, errealitate e, garai hortako errealitate soziala zen giristut notasuna. Um, ehm, Erlijuak badu bere, bere pizua alde hortaik, uh, zeren eta nazioaren eraikuntza edo sortzea aipatzen delaik, uh, ulertu behar da erdi edo aro modernoan biziki zaila zela nazio ikuspegi bat sortzea, nortasuna beste zerbaitetan oin ahitzen baitzen orain arte. Lotura soziala duk hori nortasuna? Lotura soziala. Uh, lehen lotura toki mailakoa zen. Uh, eh, Artzen badugu Euskal Herria adibidezat, uh, eh, etzen frantxez edo Euskaldun naziotasunik sortzen al, historiografiak finkatu baitu naziotasun ikuspegi bat lortzeko, uh, be, beharrezkoa baitzen jendarte uh, mota moderno bat sortua izaitia, eta erdi aroan etzen kasua. Modernitate hori zer da, le lumier edo, zera filosofiak ekarriko duen zerbaituk? Bai, baina hori baino gehiago uh, industrializazioaren ondotik sortuko den jendarte mota bat. Jendarte moderno bat, uh, nun ikusoko baitira adibidez medio modernoak, prentsa, oino gehiago biztanda ikatia eta loko medio modernoak gero zaba, ideiak zabaltzeko eta bateratasun kultural bat eh, eta ba, eh, sortzeko eh, bideak uh, gara jartan aro modernoan eta oino gehiago erdi aroan uh, etzen burdin biderik etzen uh, bide errepide modernorik bideak biziki txarrak ziren joaiteko mauletik baionara behar zen behar ba egun bat uh, orduan Jendean arteko ahemanak, mugatuak ziren, baziren, eh? Mhm. Baian? Urbilekoak zitiak egin bat. Bai, eta harreman guziak urbilekoak ziren. Eta uh, orduan jendia bizi zen bere xokoan, abian ziren, bai, merkatuak edo komertzioa egitera, bai, eguneroko tasunian jende gehiena bizi zen bere herrian, bere balean eganen dugu, baina haratago gutxo. Mhm. Nahiz, kantuzu maitetan agertzen den, eh, salamankara joanik eta kataluniatik ekarriak eh, zaldiz eh, zilharrak eta bon, bai. komertzantak mugitzen zitean. Hori da, komertzantak mugitzen ziren bai. Baina jende normala eranen dugu ajunta bizi zen bere sokoan, bere balean eta zuen nortasuna, tokiko nortasuna, nortasuna zen. Neorket zuen eranen gara jartan baigurin, ni frantsesa naiz, ni euskalduna naiz, erraiten zuten ni, eh, nire balekoa naiz, baigorriak naiz. Eta gero badira ondoan beste balekoak, Eien eh, artean, eh, bai, gure artean baitugu harreman batzu, baina ni horkoa naiz. Orduan, biziki zaila zen nazio kontzeptu bat sortzea gara jartan alde hortaik. Baina, sekatu behar balin bazen goi mailako nortasun bat, um, jendea bere uh, jendetasunaren aldetik bateratzen zuen nortasun bat, begiristinotasuna ba, zen. Jendea bere sokokoa zen, baina beste guziak bezala jangoikoaren seme alaba zen. Hoi partekatzen zuten alkarren artean nahiz milaka kilometre distantzia izan. Bai, eien artean elikatzen zuten eh, edo partekatzen zuten nortasun bakarra zen. Eh, orduan, eh, hor uh, ere, nazio bat eraikitzea toki mailatik goi mailako nortasun oroko horren artean, ezin askoa zen. Eta eh, hortik aparte be, <laughs> lotura bakarra zen, be, errege bati uh, uh, nola errenen dugu hori fideltasuna edo leialtasuna, baina netzen nazio nortasun bat hori. Nort, leialtasun pertsonala zen, badut errege bat, Fra, Frantziako erregea da, edo Espainiako erregea, baina ez da frantses guztien arteko errege bat, edo espainolen eh, arteko errege bat. Ez da nazio ikuspegirik hortan, baizik eta bakarrik uh, eh, lehialtasun pertsonal bat. Mhm. Eta menpekotasun hageman bat. Eta menpekotasun hageman bat. Menpekotasuna ez da naziotasun bat, ez da atxikimendu bat, ez da atxikimendu nazionala. Menpekotasuna da pairatzen den menpekotasun bat, ez da berdin. Mhm. Nazioarekin atxikimendu pertsonal bat borondatez Nola spait? Nola spait, uh, ez baita hain egesa, hain eh, simplea egenen dugu. Baina eh, onartzen den atxikimendu bat da. Uh, Leialtasun pertsonala da pairatzen den uh, aheman bat. Mm -hmm. Hor, eta e-, e-, erregiaren eta menpekotarsun hori onartzen zen, nola spait errege hori zelakoz, E, jangoikoarekin egiten zuen agartekaritza lana, ebai, oi, aita saintiak egiten din bezala? Ba, hori zen hasteko elizak zabaltzen zuen mezua. Jendartea den bezala da jenkoak nahi baitu. Eta jenkoaren borondatearen kontra ez da, abiana, Errespetatu behar da. Orduan be, jendeak errealitatea e, ikuspegi lehio hortaik bizi zuen eta e, antsu izinezkoa zen oldartzea errealitate horren kontra. Eta Eh, berpizkundearen garaian, baina oino gehiago emezortzi garen mendean eh, argien filosofiaren bitartez gara uh, eh, zabaltzen den logika berria isegituz, hor jendea hasten da pixkat askatzen ikuspegi determinatu hortaik. Mm-hmm. Eta hasten da pixkat uh, bizia ikusten beste manera batez, jasionalagoa, jendearen arteko lotura, ez da gehiago jenkoak imposatzen edo sortzen, baizik eta bilakatzen da juzok, adibidez, teorizatuko duen uh, soziala, kontra soziala. Eta bere liburu famatu baten izenburua da hori. Orduan, lehenik elite batek, elite burges, burges batek uh, barneratzen ditu ideia horiek, eta gero ideia horiek liburuen bitartez, hezkuntza nazionalaren bitartez edo zabalduko da, baina hor gira iraultza frantsesetik gerorako historia eta bereziki errepublikaren zabaltzearen historia. Ha, e, zea iraultzari sartu gabe, e, Euskal, Euskal Herrian iraultzak, frantziako iraultzak ikendutian eh, nekeziak, diten dituk, hain txusen, ordean Euskaldunak e, aipatu dugun sinkretismo hori jakintza edo Fede Zaharrak, Elizak bere ganatu eta Euskaldunak bere baita hortan barnen atxeman dila eta, eh, eta, eta fidelitatia ziala erregeari e, eh, katolizismo hori barneratu azuelako Euskaldunak ere bai? Ba bai, gara, gara jartan jendea jendartea determinatua zen eta determinismo hori uh, eh, ainitza zen. Bazen determinismo soziala, E, jendeak nekeziak zituen bere egunerokotasunetik ateratzeko ekonomikoki jendartea pobrea zen Euskal Herrian, beste hainbat lurraldetan bezala, herrialde alde biziki pobrea zen, jardezagon adibide bat e, baserri munduan e, baziren etxeko jabeak, etxeko jabeak eh, bon, familiaren izenean, baina bakar bat zen jabea. Eta gero, kadet guziak eh, izan zitezen uh, mutiko edo neska, bizi ziren hala ere eh, be, etxe etxe jabearen eh, etxe, etxeko jaunaren edo etxeko anderearen uh, menpekotasunean eta hortik ateratzeko biziki zaila zen hartu dugu du, duela aste bat edo duela bi aste aldudeko edo bankako adibidea adibide ona da baigorin baziren etxeko uh, eta etxeko nausiek bazuten beren etxearen izenean, bere etxearen lujak, bortuan. Arat, abian ziren kadetak bizi ziren urtearen eh, parte handi batean. Eta nahi izan zutelarik hortik askatu pixkat, eta sortu beren etxea eh, be, bortuko bordaldean edo, edo kaiolan eh, be, etxeko jaunak ez ziren ados, etxeko, e, etxeko nausiak ez ziren ados, orduan behar izan zuten burrokatu eta historia luze eta dorpe horren ondorioz sortu dira aldude egia eta gero urepele emezortzigarren eta emeretzigarren mendean. Baina ez da bat ere egisa izan. Determin... Bordalteak ziren? Bordak zitia lehenago? Bordak ziren eta borda horietatik nahi izan zituzten be egiazko etxe sortu eta etxe horian artean auzo bat sortu zuten eta auzo hortaik nahi izan zuten be independentzia politiko eta ekonomikoa konkistatu. Orduan eskatu zuten Eliza bat izaitea eta Elizari lotua erretorra uh, eh, anegoiteko, eta gero eh, eskatu, eh, eskatu dute beren tokiko biltzaha izaitia, eta beren erriko etxea independentea izaitia, odan pentsa, lorako borrokak ziren, bai gorirekin. Mm -hmm. azkenian? Anai arrebekin, biztan dena, anai arrebekin. Eta hori zutelarik lortu, be emigratzen zuten, bezi obe bat atxemaiteko, beste, beste nun bait, Ameriketan edo ez dakit nun, baina uh, behar izan zuten determinismo sozioekonomiko hortaik atera eta iregalderari iardesten segitzeko, determinismo, determinismo erligiosoa bazen ere, eh, lehen determinismo sozioekonomiko eta politikoa uh, errespetatzeko edo ez horren kontra ez holdartzeko, be Elizak erran zuen hori jenkoak uh, nahi zuela. Orduan, be hori denak horrek denak bazuela bere koherentzia eta horrek zuen eh, jendartea atxikitzen. Eta hori dena desagertuko da, iraultza frantsesaren bitartez, bortizki, ez da dena aldatu, baina eh, monarkia absolutua bederen desagertu zen, eta eta horrekin uh, lehen determinosmo hori politikoa bertan bera utzi zen, eta beste erregimen bat sortu zen, be, errepublika bilakatuko dena mila sortzeuntai urogoita amajean, eta hortik beste eskema batetara pasatzen gira. Itxu, uh, eh, Espera, espera, espera.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 eguerita egoiti xapin eta jokoak eta gure asteburuko gomita. Hori guziak kantu eta soinuz josirik. Ez gira eneatuko zuen asteburuko haratunaten artetik, onda iziela eskuali jatietan, hamekontaik, oren bat arte. Mandoka, mandoka, mandoka, mandoka. Itxu mandoka, itxu mandoka. Utsu mandoka juntan, en txamendik ilanko hitz ordiaren tenoia dugula, ordian haipatu eh, daizegu eh, hatxarre batetan, be kanta gintzai bermatuko ginela, minibat, ba, be kantoen haipatzeko, bena baita e, garai roiek sort, garai jakin batek sortarazi behitutie, garai ze hitz eginen günila, ordean lan hau bermatu dugu, maiatzek e, argitaratu dian, eniaute txamendin kantu eta olerkiak deitzen den eh, libru batetan, eta kantoiak hemen lerokatu idia, ordean ez dakiat e, sortze urten araberako kronologia egiten dugun edo ez, bena bon, hasiko gituk lehen hamargeren hori agertzen den garaztara naizela kantuaikin, bai. roi eh, bara, ez dakiat, noiz erdidian eta ze testinguru edo kontekstetan? Doinua bera, hogoi, hogeita bat urten ituelarik, ospitalian, etxetik urrun, fonteneblon, hanbeste demora irauten han, eta hanbeste pena etxetik urrun izanik, eta oheatian itzatuik, arrunt gaizki, melodia, melodia, melodia, eta beti melodiatik hasi behiniz, Eta gero hortan hola gelditu zen, afera. Eta... Ordin, melodia bilaizikin, deus ebesteik. Hasi, hasi in ez burura ano ere man. Bena, ideia. Eta geho, antik, hene, eh, istudio demorak eta finituta, lan leki aukanien eh, Senegalen, Saint Louis di Senegalen, eta han, handere eh, batek, presentatu zautan, beste eskaldun bat. Eta, Monsieur Eper, Ta nungo tagazira, bai gorriaga. Ta, aspaldi hemen, ta ba, errantzan animoleko urteak bazien antzela. Ta ez duzu ideia gilea baiteko, Ba, gaixoa, zein endut nikan. Dius ez, dakit, kolia atzuin irekitzen, eta ez denbezik ez dakit, komerzioko ari baitzen. Ta hartan, horregin zautan, ziztakoat. Ta hitzak hortan hasi nitien iten, ta melodia eh, heimatean bururatzen. Ola izan zen lehemiziko kantu hori. E, eh, Beaz, urrongo lehio batian. Ta demora hartan, e, ipar mendialdetik partikulazki, burustan, bazoan jendia amigetat eta hola. Ta hara, e, eh, baldintza hoitan sortu zen kantu hori. Mhm. Zer eta delako herritik hurun zen horren larian sartan nunbait eh, botza emaiten duk beste bati ehiz narratzaile hor ehiz eta eh, kampuan den hoi ez dena inaute txamendi eta hua dena ebai, bena beste nurbait ebai. Bai, herri mina kantatzekoa, ba, kantiak bera erraiten dien bezala, eskola herritik joan guziek berekila nire meite meitute beren bihotzean eta min hori, ideia hori izan, eh, kantatzekoa, ertekoa, eta okasionien bali, gizon horren ahuan ezartzen dena. Eta ez dakiat, herri min hoi usu agertzen duk, eh, hie kantagintzan, eh, ez dakiat, hie kasu propio bat delakoz ebai, edo ez dakiat, e, e, edo zuin herritar, herritik kanpo delaik, e, ba, Mikel Laboake kantatzen behitu, nek ez usten du behar sorlekia sustraia kandituenak, hoiduk? Ba, eta igun dainotik, ni esteintzitara izan ez, han gizonak, anitzak, amigetan izan dira, eta eh, denbora hartan joaiten ere ba, amigetat, eta banakean, ah, ene gaxaitare amigetan ez dutena sekulan ezautu, eta ene guziak, amigetat, lekutiak, denak. Ta ordean eh, etxiak aintzina ondorioz abandonatiak ikusten, usten. Hori horregi zigarriko mina iten Ta ba, lehenoa ipatu behitu Jean Pietro batek ordean konteksto hortan ezagutu nuena. Eta ikusinean gauza beraziela, bere egiazko trepakomina, mina, herri bat desiten ikustia, laborantza dik aipu, subera aipu eta biztan dena, ez bakarrik fontxan subera, jende sehia, jende pobria, jende dominatia dena, eta hara hori zian, hori mundu hori, horren ahua, mhm. edo abotsa, mhm. izan nahiz bezala. Enean pentsatzen publikoan ukainila, sekula xantzai kantatzeko lehen kantiak gintualaik. Ta errekasta puxka dugan nutenak itean kantat, kantalditan abiatu gabe. Eta aipatzen dialaik e, ikustia etxiak hüsten, aizuak juiten, e, osabak edo nidakita zer, eta etxeak erortzen eta beste, e, min bat sortzen dela, min hoi zer da, nunbait e, kontzientzia politiko baten, batek sorazten din mina, ala ez dakiat e, pertsona agunt kakotxen artian, erraiteko baten ez dakat amodiozko sentimentu bat ikusten e, ba, etipitan ezagutu dutinak ez abo hor, zer da? <laughs> Erteko hitz batez erraiteko, e, eh, mizera bihurtzen hasten delaik. Errebelde bihurtzen hastia. Hori ikaragarriko hurratz importantauk. Esplikazak miserabletik rebeldeko jauzi hoi. Miserabliak buria apalduik, denak ostiko guziak bildu, eta bon, mundia jola dela eta ezin dela bestela egin. Artzia, etxi bat artzia. Etxiai, etxia kontra, lehen biziko urratza duk, koska, keska, ba, bihurtzia, bihurtzia. Eta pitro gori bat zian, bihurtzia. Bon, batzuk dakikamezala, bihurtzen dituk, eh, ikusten diau, denek askiuntza, ze maneretan iten diren. Bihotzeko manera bat, bano, geio badela, denek. Ez, biziki eskola ondia beharrukan, hortazu hartzeko. Horten, nik kantia egilako hori, bon, eh, enbatan nindian, eh, sartia ere. Bena, enetako bihotzeko molde batzean, Jean Pitroina beste batzean, behaz hortan egiazko, egiazko bolbora, egiazko eksploziba, duk ukatzia, inazaukan miseria. Mhm. Edo bizidukan miseria hori. Ertia, ez diago nartzen. Berdi hau jatzartu, berdi hau higitu, edo erresponsabriak pusatu, gehileat, edo guaun buria, guaun buria, jatzartu eta armatu e, ateatzeko miseria hortaik, ez deuskeria hortaik, pitrok bizik emaitezien itzazian, ez jeusa. Ez jeusetik bizirat ateatzeko urratsuri. Eta hiki aldetik eh, errebelde edo buhuri eh, izaera izahera ho, hoi, zer duk eh, etxen biberuian hartu, ala nuntipaitik joizaik hori ibili izalaik mundian gainti Afrikan eta kolonianismoak egin e, usukiak ikusita edo bien arteko bat edera, suposatzen jat? Ez duk etxean ukan, kontzienteki ukan edukazionetik heldu, ene ustuko eh, etxekoak e, beste guzia bezala, bon, henako bizia holazian eta hola behartzean joan, eta eh, et, nola gaindut, gainditiak zitian, ene ustezek bestia bezala, bon, gue gainetik pasatzen da ibaia, eta bon, guk e, hatsa hartzen aldo no segidezan, eta ezahatokoik. Noiz, nola sortu den hori, biziki emeki sortuk. Eh? E, bon, zer kanpoan hiltziak ikustiak beste atzotan miseria, eta eta ez dutana beti untza konpaintu ere, Afrikan, partikulazki, halako jende ezin bizizko lekutan, eta ezin bizizko kondizionetan ziren jendiak. Bena, gio, ene izan dena pundu bat eksplozatu nuena, eskualerian debarkatu nizalaik, mila behatzen eta hiruta hiruko buhulian behaz ordean, hoita sortzi orte banitean, esperientzia puskat banean, eta erorien indian, sortegia sorteria, jende guziak ezautzen, eta ikusinean eh, haustura bat, nik burian nuen mundu horrekin, edo bidian ikusten nuen mundu horrekin, pentsiak eh, negian zuri-zuria, belarrak fitxik ez dien barioat, ardiak hortzez karraskan, karrantzekilan, asuriak hastio, merkatu plaza, asuri saltzeko merkatua donianen estalgi gabe, eh, putzia inganean, bildotxak antxetan, bildotxe erosliak rikardatzen ari ondoko ostatian, eh, etxiazteko eta presioen hausteko, eh, eguerdi irian, dene batean, eta kamionak iportik kargatzen mitziusten, erdi batxik, bildotxak, e, eh, laurariak. Eta gero, eskolak egiten ere, eh? eskola ukaitiak, hameste urtez hiltzia eskolan, hori ez duk debaldetan, nahi eta nahi ez, e, gauza ikasten du, bortxaz. Eh? Aniz, e, bo, erramek ere, berde moran, eskualerian, bazela, partibulazki hegoaldian, e, bat, iparaldian ez, eh? zero. Eta, bon, ezik apez bakar batzu, Zen, ez nahi, pentsa dezan jendeak, nik makurik bezik ez dutela pentsatzen, apes ez, ez eh? <laughs> diat mori egan nahi, eh? Eta, bon, hor duk emeki emeki eta mm, buria juretik kanpa eta atea bezala bihurtze horrek, donian egara zirat, erori pitro bezalako bat ezautu talaik, eta beste zumbit, eh? Bena ez anitze, eh? mundu txipi bat oroi murian. Erranduik eta gure leheneko saietan, hasten hintzala bo, ahaide, ahaidean egiten, huntzen, melodian huntzen, eta funtsian, e, hie lan gusietan, ehizala baita espada sekulane eh, ase egiten hian ez melodiekin eta ez hitzekin. Alta garaztara naizela kantoroi hartzen balin bada, ba, zaila duk eh, asmatzia beste melodia batekin ahalitzatekila koblahoik emaiten, funtsian ustarketa kausituduk, e, zer da altsimia? Ba, gaizoanik, e, <laughs> Monsieur Jourdain, qui faisait de la prose sans le savoir, puisqu'à euh, Dortaï, bah, ok, Herriko, xauriak ere esti, esto hiltzen, kantuz ikasteko, uste dia Dortaï, du denat, ohitura bat badu gure herritan, etxian median, errandeat, kantariak zirela, Bakika zer den, jende uste die eskola iten dila, politika iten dila, hori ez dugekia, hori nahi diat erran behala. Eni batzuk eta bestek erran da, Guk programa inike, hian bihotzean dituzkan konvikzioniak zehai gizaz gaztek kaptatzen tie. Ez duk, hi bano gehiago duk, hik nahiukam ezain no, zorotz mhm. inenduk hile programa. Mhm. Aipatzen hian inkontziente hua berri zorradeko jolasterka. Ba, hori, horrek jaltzen gitik denak ere. Eh? Eta hori, eh, hik eh, beste gauza, ba, okio, tenoratetik publikoan ezautiak izan gila ega eta baziela egite historio, biztan dena eskoliarek bazakitan zerginen nungin nahiltzen. naiz eta horrako gauzaik eskolan ez aipatu. Ta ordean, hor bauk eh, baldintzatze bat gertatzen dena nahi eta nahi ez, bon, batu kontra bihurtzen dienak ere. Mm-hmm. Bena, oro har, e, hiaun ustez, kontzintziaz, ahal bezain zuzen, ez diat beti behar niteke mezain adret ki. Baina, kontzintzia zuzen, hori haurek komprenzia, hori senitzen ni haurek. Hori sen, haurek senitzen ni. Ta gero konfiantzia imerdik, hik eagutsi gabe edo uste zerran ez duzkanak, berek, hori jendiak hori baik, berak osatzen dik, hik eman puskila hekina, berak badiak egiten bere bidea. Mm-hmm eta iten aldo konfiantza, eh, nik beti gazte guziak hori ahaiten nian, eh, guk bezan bat inen duzi eta jobeki ere. Eta narketa egiteko den oharunekin utziko dugu, gaurko egin eta dagoen astian, beha itzinaiko nahiko gela, hiekantagintzan barne. Urrungo lehior batia, gizon bat itxasegian, bi begiak hortzaizela, galdurik zena mentxea, eskalduna zelakoa, agurrekin nionia, altxaturikan buruan gora, gora, herran zaitan. Garaztara naizela diozut nik ere, garazin sortu nintzan nahi gerore, mendio janez aizkitoi begiak bete garazin gaindi, baigorin gaindi, ibil daiteke. Garazin gaindi, baigorin gaindi, banin zorai ere. Joaki ditu kurtiak, nik utzirikan herria, bahakik zein doludutan, oiene bihotzeria, garazitik joan intzan, segurki itzulzekotan, untziak lohazke lalik, Horainak okle eta Garaztara naizela diozut nik ere Garazin sortu nintzan hana higerore Mendio janez aizkitoi begiak bete Garazin gaindi, baigorrin gaindi, ibil nindaiteke garazin gain di baigorrin gain di banin ere. Harat berriz itzultzeko zerbaitekin beharreta, nik penak bakarrik bildu, nik bizia galdu dutak. Bere penaren kentzeko Garaziz mintzonin zaion Ego zeru bat bezala Begia piztu zitzaion Garaztara naizela diozut nik ere Garazin sortu nintzan hanna higerore, Mendio janez aizkitoi begiak bete. Garazin zin gaindi, baigorrin gaindi, ibil nindaiteke. Garazin zin gaindi, baigorrin gaindi, banintz ere. Hik euskal herri maitiak, igortzen haitan txoriak, egin ditak bozkario, bai bihargoazen biak. Bai erditiatik Berri zango eskaldia, bai mendi pentze berdiak, bai ta herri alde xuriak. Garaztara naizela diozut nik ere, garazin sortu nintzan hana higerore, Mendioian ez aizkitoi begiak bete, Garazin gaindi, baigorin gaindi, ibilin daiteke. Garazin gaindi, baigorin gaindi, banintzora ere. zertan urentzen daen utsumandoka, astehuntako eskerak gue kolaboratzale fidelei lauren txetxegoen be kanto komendiuen gatik, Charles Bidegen, peio etxeverian txart eta eniaut etxamendiei dagun hastiala eta artian betiko ber aholkia izan ahalbezain zorion tru eta ez ahatz hartaratzeko egin behar dien ariketak, atiatia eta mirapot.